لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wa ba'du ɗan uwa masu tarin albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata wanda ya dace da shidda da watan farko a kalanda ta addinin musulunci watan al-muharram shekara 1445 hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi Sallam daga makka zuwa zuwa madina wanda ya dace da 20 da hudu da wata na bakwai miladiya 2020 da da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin mu na adda'u wad dawa wanda wasu ka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan da yake wannan unguwa mai tarin albarka a wannan gari na tawa wanda yau shine darasi na 18 a cikin jerin darussan mu baki daya na wannan littafi wanda muna nan akan zancen da malam yake muna eh, na wasu daga cikin al'umma da mai rudarwa guda uku yake rudar da su mai rudarwar farin shine shi dan Allah ya kare mu da sa mai rudarwa na biyu shine watan rayuwa Eh, rayuwar dan annabi adam tana rudar da shi sai kuma abu na uku shine abun da ya shafi san zuciyarsa da wawunce sai Allah subhanahu wataala ya tsaye mu da ruduwa da wannan rayuwar baki daya malam ya koro mana bayani ta yadda wasu ka fahimci shari'ar musulunci a bebai suka fahimci musuluncin nan ta bayan fage eh, karatun bayan littafi suke yi wanda karatun su ne suna karanta sa da kurman baki shi ne daga cikin su akwai wani suka rudu saboda tsananin jahilcin su da fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka bi ayyi suratin ma sha'a rakkabak wasu daga cikin ƴan uwa sun rudu da wannan ayar ta rishin ta wal suke cewa idan Allah ya tambayi dan annabi Adam wai a gobe alkiyama Allah ya ce ya kai dan annabi Adam Me ya ruda da kai game da bin ubangijinka wanda ya halicce ka wanda yake mai karanci alladhi khalaqaka fasawwaka wanda ya halicce kuma ya daidaita ka fa'adalak kuma ya sanya kowace gaba inda ya kamata ta zauna fi ayyi suratin ma a cikin kowace sura da ta kamata Allah subhanahu wataala ka Allah ya ya jona kai hada ka idan Allah ya tambaye sai ya ce kawa mahu ya Allah karanci ka saboda kai mai karanci ne shi yasa nayi wannan faqad yaqulu ba'duhum innahu laqana al-muqtarra hujjata wasu daga cikin rudadu marasa fa'intar gaske da addinin musulunci suna cewa shi ubangi subhanahu wataala laqana al-muqtarra ya laqantar da ya wa eh, wanda yake rudadde hujjatahu hujjasa ma'ana Allah ya ba sa satar an satun a nan duniya idan ko ya je kiyama idan Allah ya tambaye sa to ga abin da zai fada bala ce wa hadha jahlun qabihun wa inna ma gharrahu bi rabbihi al wannan jahilci ne mai dindin muni abinda ya rudar da shi malaje shine al gharur wanda yake rudarwa wa huwa ash-shaytanu shine shidan wa nafsuhul ammaratu bisu da kuma rayuwarsa take kasancewa mai umarni da mummuna aiki wa jahluhu wa hawahu da kuma son zuciyarsa da ma watan abin da ya shafi jahilcin sarishin fahimtarsa da kuma zurfafa karatu a cikin addini na na musulunci to a muka kwana kenan ko zamu tashi mana cewa ata subhanahu bi lafzil karimi ubangiji subhanahu wataala yayi amfani da lafazin alkarim a cikin wannan aya ma gharraka bi rabbikal karim ai wa huwa as-sayyid al-azim al-muta shi al-karim shine as-sayyid wanda yake shugaba al-azim mai girma al-muta wanda ya cancanta a wada'a ubangiji subhanahu wataala shine as-sayyid al-azim wanda yake shugaba na halitta umma halitti baki daya wanda yake mai girma idan ka ce as-sayyid wanda yake mamallaki al-azim wanda yake mai girman gaske kuma al-muta'u wanda ya kamata ayi wa a ma'ana wanda ya cancanta da a kadaita sa jama'a mun fahimta alladhi la yanbaghi al-ighraru bihi wala ihmalu haqqi wanda bai cancanta a rudu da barin sa mutun ya rudu da wani abu a rayuwa da zai shagaltar da shi game da bin wannan ubangijin da ya masa da'a wala ihmal haqqihi ko kuma mutun yayi yofantar da haƙin Allah subhanahu wataala bai kamata ba wa dukkanin mutum mai lafiyayyen tunani da kuma hankali wanda ya san abin da yake yi a rayuwa ya rudu da barin Allah subhanahu wataala da barin bauta wa Allah subhanahu wataala da ma yofantar da haƙin Allah yayi watsi yayi banza da haƙin Allah subhanahu wataala fa wada'a hadha al-muqtar al-ghawur fi ghairi mawdi'ihi inku mutun yayi haka to ya dora idan wanda yake rudade yayi haka to ya dora rutsora inda bai kamata a dora ta ba ina fatar mu fahimta ma'ana idan har aka samu wani abu a rayuwa da zai rudar da kai game da bin Allah subhanahu wataala baka rudu da bin Allah ba sai ka rudu da bin wani Allah to wannan rudadan ya dora ruɗuwa inda bai kamata a dora ta ba kun fahimci karatu fi ghairi mawdu'ihi wa ghtarra biman la yanbaghi al-ighrar bihi kuma ya ruɗu da wanda bai kamata a ruɗu da shi ba duk wanda ba Allah bane kar ya tada maka hankali a rayuwar duniya domin ba shi ya halice ka ba taskar arzikin sa arzikin ka bata a hannunsa baya da wani iko da saitara akan ka inma saitara tana hannun Allah subhanahu wataala ne ashe abin da ya kamata mutun ya ruɗu da shi a rayuwa shine bin Allah subhanahu wataala kuma idan kaga ka rubu da bin Allah subhanahu wataala to ka gode wa Allah subhanahu wataala da shi Allah ya datar da ke da ruduwa da shi domin ba kowa bane yake samu wannan damar wani ya rubu da neman duniya do rufe yake neman ta wani kuma shi abinda da yake nema ma duniyar ma ba halal ba haramun yake so ido rihe wani ko saboda neman mulki to zai aikata duk abin da zai iya yi kaga wannan ruduwa ce wata saboda samun mallakar miji za ta iya biya hanyar za ta bi domin ta haukata ƴar uwarta take cikin gida gidan mai gidanta kaga wannan duka ruduwa ce da wani abin da bai kamata mutum ya rudu shi ba ka mai da hankali wajen ka birge Allah subhanahu wataala duk wanda zaka birge a duniya aikin banza ne domin ana wayuwar gari wata wannan da kake son ka birgar baya duniyan nan amma Allah subhanahu wataala shi albaqi ne yana nan wanzaje wa mulkuhu kuma baqin mulkin Allah yana wanze zaka kai kokari ka ka birge Allah shine mafi girman al'amari a wannan rayuwa amma yau fa duniyar nan tana rudar mutane da yawa wasu daga cikin malamai wasu masu kudi wasu masu mulki wani ma gashi nan katin talaka talauci ya sha mai kuma ya kasu din Allah subhanahu wataala shi gashi bai da kodala bai aje ba bai ba wani bai ba wani ajiya ba abincin da zai ci da kyar amma kuma sallah tana gagarasa kaga wannan ya rubu da wannan rayuwar abun da ya kamata ya mayar ma da hankali ya bi Allah subhanahu ta'ala, wala alla in ya mutu ya samu dacewa da gidan aljanna amma sai ya zamanto la ilaha wa la ilaha ula'i ba dunan kuma ba kiyamu Allah ya kare mu da wannan Allah ka kare mu da wannan to malai ce idan mutun ya ruɗu da da barin Allah ya bi wani wani ba Allah ba to ya tora ruduwar inda bai kamata a ruɗu da shi ba duk abinda zaka rudu da shi in ba Allah bane aikin maza ne ka damu da bin Allah subhanahu wataala domin shi Allah shi ne wanda yake sarayya kuma shi Allah yake da aljanna yake da wuta a duk duniya ba wanda ya sai kai ka aljanna in ba Allah bane babu duk duniya kuma ba wanda ya sai ya saka wuta babu shi Allah shi ne yake sanya aljanna ya sanya wuta saboda kai da aljanna da wuta dukkan Allah subhanahu wataala ne to sai ka rudu da wani wanda ba Allah ba ka wahala a duniya shi yasa na daga cikin alamun wahala ta rayuwa in kana so ga mutun yana wahala ya rudu wanda ba Allah ba in mutun ya ruɗe wanda ba Allah ba sai Allah subhanahu wataala ya ya bar sai ta wahala ina ba ta mafaita shi yasa Allah subhanahu wataala ke ta jin hankalin bayunsa a hurare dama cikin alqur'ani mai girma cewa da kaga wani abu na rayuwa wanda ba kai da shi ba a rayuwarka ko kuma Allah subhanahu wataala Allah ce suna ta ja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum me yasa lokacin da jarabawan mu ta zo? a duniya Allah ce basu tadarru su kaskantar da ke ba ma'ana suka damu da Allah su wanzala? su mai da al'amari ga Allah a tuba mu Allah subhanahu wataala a roki Allah buɗi a duniya amma Allah ce walakin qasat qulubuhum sai dai zukatan ne su riga sun bushe shaga, sun damu da wani Allah subhanahu wataala wa zaina lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun kuma shirin ya kawata musu abin su kasance suna aikatawa a wannan rayuwar ta duniya Allah ya kare mu wannan ruduwa ce mai girman gaske malai ce wa kaktirari ba'duhum bi qawlihi ta'ala fi an-nar da kuma fadar wasu wasu daga cikin mutane da fadar Allah subhanahu wataala da Allah ce la yaslaha illa al-ashqa ba wanda zai shiga wannan hutar wanda za a tsoma a cikin tafati al-ashqa wanda yake talakan lahira wanda yake al-ashqa wanda yake tababe halakakke wanda bai bi Allah ba sai Allah ya fasara shi alladhi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wa tawalla kuma ya juya wa Allah baya to shine wanda zai shiga hutar Allah subhanahu wa ta'ala a gobe a gobe alkiyama to anan akwai wasu daga cikin dalibai wanda karatun su bai huce cokali ba sai suka fahimci ayar cewa ashe duk abinda zamu yi matukar ba mu kareta Allah subhanahu wa ta'ala ba ba mu karanta aya ba mu karanta hadisi ba kuma mu juya wa Allah baya ba to duk abinda zamu aikata na zinubi to za mu shiga aljanna kaga wannan ruɗa da kai ne mutun ya ruɗe kai sani a rayuwa wa qawlihi da kuma fadar Allah da yake cewa uiddat lil kafirin Allah ce mun tane da hutar ga kafirai to tunda shi ba kafiri bane yana musulmi ne to sai yake ganin ashe ita hutar kawai Allah ya halice ta ne danwa dan kafirai ba wanda zai shige ta saiwa sai kafirai to tunda haka ne shi ba kafiri bane ashe duk abin da ma za yayi na sabo to wannan ba zai sanya shi bai shiga wuta saboda shi akwai imani a tattare da shi kun bai ci ayar ko to kaga wannan abun intar addini ne ta bayan littafi saboda da mutun zai zauna gaban malamai a karantar da shi to da ba za a intar da shi wannan abun ba shi sanya shi ilimi inji malamai suka ce ana amsa ne gun malamai amintatu ana karban ilimi musamman tafsirin alqur'ani na daga cikin abun da shi qur'ani yake da shi mu'jiza qur'ani duk iya fa'inta ka da larabci ka karanci nahwu sarf balaga adab arud wannan kadai baya ya ka fa'inci alqur'ani mai girma sai an karantar da kai shi domin su Abu Jahl sun fika sanin wannan abin utuba bin Rabi'a ya fika sanin larabci amma bai fahimci alqur'ani ba sahabban annabi suke gaban manzon Allah irin su Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud sun fika sanin larabci amma akwai inda aka zo sai manzon Allah ya fassara musu aga sanin larabci kadai baya wadatarwa wajen fahimtar ma'anonin alqur'ani mai girma to ba qur'anin kadai ba hatta hadisan annabi Muhammad sai ka zauna gaban malamai an kanta da shi dan kaida ce ta rayuwa da Allah ya sanya shi karatu doke shi ake gaban malamai sai sanya Allah ya sanya malaika yake karantar da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to galiban masu irin wannan fa'idar su ne masu tsayawa su fassara wa kansu da kansu wanda sai mutum ya fassara wa kansa Qur'ani da kansa ba tare da yayi isnadi gun wani malami ba to malace walam ya hada al-muqtar anna qawluhu fa anzartukum naran talazza huwa lin-nari makhsusa min jumlati darakati jahannam malace wanda ya rudu da wannan zancen bai san fadar Allah da Allah yake cewa ba fa anzartukum naran talazza ina muku gargadin wata huta mai tsananin kula ai huwa linnari wannan zancen da Allah yake yi Allah yana yin shine ga wuta makhsusa wanda an kebance sa min jumlati darkati jahannam na daga eh, watan eh, eh, ganewar darkat lunguna na jahannama kamar ma'anar ta tattara duk wata gafa duk wani lungu na jahannama to wannan zancen ake yi akan sa walau kanat jami'u jahannam fa subhanahu wa ta'ala lam yaqul la yadkhulha da a ce ba jahannama bace ake nihi gaba daya cewa eh, wancan kan eh, kazzaba wa tawalla to da Allah subhanahu wa ta'ala bai ce la yadkhulha ba shi Allah bai ce la yadkhuluha baya shigarta sai ce la salaha, akwai ban tsakanin yasla da kuma yadkhul kun fahimta ashe ana iya samun musulmi a ina ya shiga wuta kuma ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a sanya su daga cikin mutane musulmi sun yi sallah sun yi zakka kuma za a kai su cikin wuta a kona su saboda abinda suka yi intikabi da manyan laifuka wanda kuma ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya ƙara halitta su kuma sai a wanke su a kai su aljanna to kare da da ba wannan da ba wannan abun eh, da ba wannan abun to da eh, sai a fahimci abin da ya fahimta amma idan aka dauki wannan fahimtar to sai a ce wancan kuma wannan fahimtar ta goge wancan magana ta wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a yi shi ba dan da mace ta haifa a duniya da zai ci gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin Allah shi Allah ya aiko da annabta shi aka saukar da manzanci shine wanda Allah yake ma wahayi kuma aminin Allah ne cikin al'umma baki daya daka ya fi ka sanin Allah subhanahu wataala to da shiga ce da ana nihin kamar ba zama bane to da Allah sai ya ce la yadkhuluha illa al-ashqa ba wanda zai shiga wuta sai wanda yake al-ashqa tawabe amma sai Allah ce la yaslaha ba wanda za a tsomar ya zauna a ciki illa al-ashqa sai wanda yake tababbe bala ce wala yalzimu min adami siliha adamu dukhuliha nuna cewa tsoma mutum da za a yi a cikin wutar biya hanan cewa ashe ba zai shiga ba dan an ce la yaslaha ba zai korar shiga ba tunda shiga daban tsomawa daban yanzu misali idan ka doka misali kaza take iya take iya fadawa cikin take shiga da kanta cikin cikin ruwa ko amma kuma ta sha bamban da wanda aka kama aka yanka aka tsoma ta ita waccan tsoma ta ne aka yi tsoma wanda ake bayani kuma ita wanda take raye ta ni ta shiga da kanta ba san gobe ta hausar ba balan Jami, kun gane hausar da Allah ya ce la yaslaha illa al-ashqa to bai kore cewa ashe wanda ba al ba zai shiga kuna shi asili daban kuma ad-dukhul daban ma'ana yasla kamar shiga da tabbatuwa a sanya mutun dukhul kuma ai mutun zai shiga da kansa a ce dakhala ya shiga da kansa to aikin da ya aikata wanda ba da kike ma shine zai kai sa ya shiga shi kuma wance ne alladhi kazzaba wa tawalla yayi aiki mai muni ne ya kare ta ayoyin Allah subhanahu wataala wanda shi ba musulmi bane kafiri ne to irin su ne su kuma su ne za a za a manna cikin wutar wutar jahannam kamar da Allah ya ce fa amma man uta kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sulta salati khuduhu ko kun shi wannan ba shi zai kai kashe ba Allah zai ce khuduhu ku kama sa fa ghulluhu ku daure sa thumma aljahima salluhu kun bai ji manar sannan kuma cikin wutar jahannam Allah ce salluhu ku tsoma sa kafiri yadda za a tsoma sa daga san kana tsoma liftan cikin ruwan ruwan zahi haka za a daure sa a tsoma sa Allah ya kare mu to amma wanda yake da sauran imani wanda ya mutu da imani kuma sai wani abu na tabar gaza to idan aka je kiyama za a kai zai shiga wuta dalilin saban da yayi sai ya wanke wancan sabo kuma fitar da shi to shi shine malike so yin mana cewa laifin sa shi bai kai ba na a tsoma sa ai masa azabar haka nan amma dai zai shige ta saboda abin da ya aikata na sabon Allah daga ƙarshe kuma za a yi masa daidai abin da ya aikata na azaba sai kuma Allah subhanahu wataala bisa rahmarsa Allah ya tare sai ya kaisa yake sa aljanna Allah subhanahu wataala ya datar da mu bala yake cewa fa inna as-siliya akhassu min ad-dukhul idan aka ce as-sili eh, malace ya ke bantuwa daga game da shiga wa nafyul akhassu la yastalzimu eh, nafyul am wannan kara ce usuliya. duk mai karatun usul fiqh zai gane abin da ake ni anan cewa dama akwai al kuma akwai al akwai al-am al-am akwai al akwai al-am daga ce al-khas abinda aka kebance al kuma kuma da ya hade ba san ko mun fahimta ba shi da muka misali a wancan sayatin kamar abakar da Allah ya ce man kana aduwan lillahi wa malaikatihi sai jami wa jibrila wa mika'ila ko fa inna allah eh wa rusulihi man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi aha wa jibrila wa mikail fa inna allaha adul kafirin kaga Allah ce duk wanda ya kasance yana nuna adawa wa Allah subhanahu wataala da kuma mala'ikunsa da manzanninsa sai Allah ce wa rusul ay eh, wa jibril kuma da malaika jibril can da aka ce wa malaikatihi kaga amu ne duk wani malaika yana ciki amma kuma sai Allah ya kemance malaika jibril shi kadai sai kuma aka ce wa jibrila kaga wannan khas ne shi shi kadai ne Allah ya ya kebance wanda shi ake kira da al'am da kuma al-khas a cikin karatun usulul fiqh wanda mafiya malaman tafsir suna ka wannan abu to kore ke kore eh, al-khas bai da al'am a ce abin da ya hade misali dan an kore khas aka fi da misali abin da malaika jibril bai kore cewa shi mala'ikan cikin yake cikin mala'iku Koda ba a kasa ba daman yana mi yana ciki to shi ma haka wancan wancan wanda ya wanda ba a kawo ba allazi kazzaba wa tawalla to koda mutum bai karyata Allah subhanahu wataala ba kuma bai juya wa Allah baya ba in yayi wani abu wanda ba wancan ba to shi ma yake iya kashi cikin wutar shine ma la yake so ya nuna mana saboda kar mutum ya rubu ya ce tunda Allah ya ce la yasala illa ashqa to ni dai ban karyata Allah ba duk abinda Allah ya aiko na yi imani da shi sannan kuma ban juya wa Allah baya ba sai ce duk abinda Allah yayi umarni yana biya amma kuma sai a sami shi na irtikabin ma'asi yana sabon Allah kuma ya dage akai amma kuma shi baya ganin kansa ne laifi wannan rudo kai ne kenan shi yasa wani malaka yake cewa eh idan kana son ka rayu a duniya lafiya to ka damu ka damu da ganin aibin kanka ka damu da aibin mutane kai ka duba ganin ka duba kallon kanka me kake wa Allah na laifi kaje na ganin wani na yi kaza wani na kaza na laifi daga lokacin da mutun yake sa wa kansa cewa wani mai laifi ne wani mai laifi ne ba zai taba hararo laifinsa ba a rayuwa amma kullun ka dinga tunanin ka cewa kai mai laifi ne yasa annabin Allah yake cewa me eh, fajiri wanda yake fasiki kafiri shi kullum zinibin da yake aikatawa gani yake kamar kuda ne ta hanci sai ke bugewa kamar duk abin da zai aikata na laifi sai ga kawai matsayinsa kamar matsayin kuje ne ya hau a jikin ka kake kade sa amma mutum mai imani abin da yake kallon zinubin sa shine kamar dutse ne kato yake akan sa zai faru a kansa. ko kun fahimta kullum mai imani tunanin abin da yake aikata na sabon Allah to kamar abu ne mai girma zai iya fado masa akai to ba tsakanin wanda yake da imani da wanda yake yake kafiri kenan shi yasa mu dinga damuwa da abin da yake yake ya dame mu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ma la ya'ni qala thumma inna hadha al muqtar sannan kuma wani raddi da malam yawo shi mai irin wannan ruduwar law ta'ammala al ayata da a ce ya ya zurfa tunani dan at ta'ammul shine zurfafa tunani cikin zurfafa tunani mutun ya zurfafa wajen tunani allati ba'daha da ayoyin da suke bayanta la alima anna annahu ghayra dakhilin fiha da ya san cewa shi baya cikin wannan ayar fala yakuna madmuman lahu an yujannibha to da ba zai kace cikin kumshin wanda zasu bisaje ta ba dan da Allah ya ce allazi kazzaba wa tawalla sai ta mi wa sai jannabuha al'atqa ko da sannu zai nisance ta mai jin tsoron Allah to malai ce da ya sa lura da ai da za ta zo bayan ta to da ya gano cewa fa shi baya ciki saboda ai ba ga cikin alamar jin tsoron Allah mutum ya dage akan sabon Allah baya ga cikin alamar jin tsoron Allah mutum ya din ya dage akan sabon Allah subhanahu wataala to malik cewa da shi wanda ya rubuta cewa allazi kazzaba wa tawallakin shi ne da shiga ta kadai da ya kalli ayar baya to da ya fahimci cewa ashe shi baya daga cikin wanda za su misanci wutar dan baya cikin mi almuttaqina domin daga cikin sifar muttaqin suna nisantar mi saban Allah subhanahu wataala walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ce ba sa dagewa su nace akan abin da yake sabon Allah kuma alhali su sabo ne mai imani a kullun ya gano abin da yake sabo ne to in ya ce ambaci Allah walladine za fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah sai su ambaci Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfaru li dhunubihim kuma su nemi Allah gafara wannan su ne masu imani to ashe shi da yake wancan tunanin kaga kenan ya fidda kansa cikin masu ni? dama shi kadiyar imani mutum ne ke sa kansa ba wani ba ke sa wani a shi imani sai ka imani ne ka sa kanka kuma idan kaga mutum yana kafirci shi ne sanya ya sanya kansa ba wanda zai zuwa abin da yace sa shi ne aka a domin al-insanu mukhayyar aqida ahlus sunna al-insanu muhayyar sabayin aqida ta wanda ba ahlus sunna ba su al-insanu mujbar su a ganin su mutun tilasta shi da yake kuma duk abin da mutun yake yi akwai aljabariya wal qadariya mu tauda ko zancan su su duk abinda mutun yake yi a rayuwa ko alkhairi ko shari ba shi bane yake yi Allah ne ya sanya sa ko kun baita idan mutun yazo yayin sata to ba shi bane a Allah ne ya sa shi sata idan mutun yayin zina ba shi bane a Allah ne ya sa su a su fahimta. to a aqida mutahal sunna mu al insanu mukhayyar dubi Allah ce imma shakiran wa imma kafura to annan a fa'intar ahlus sunna duk abin da mutum zai yi bisa zadin ransa yake yi domin Allah subhanahu ta'ala baya umarni da saban saban Allah subhanahu ta'ala kamar da shi Allah ya faɗa a Qur'ani mai girma sai malai wani rai cewa amma qawluhu fin nari u'iddat lil kafirin da shi wancan yake cewa ita wuta Allah ya tare ta wa kafirai ita wutan kawai kafirai aka tara dama faqad qala fil janna wa ai ba nan kade ba wai ta kanta aljanna ai Allah ya faɗa Allah ya ce wa'iddat lil muttaqina Allah ya tanada ta wa masu jin tsoron sa wala yunafi i'ad i'daj annar al kafir an tadkhulaha al fusaq wa zalama dan dai kare Allah ya ce ya tanada wuta wa kafirai to bai hana fasikai da zalume su shiga akwai wanda ba kafiri bane amma azzalimi ne akwai wanda ba kafiri bane amma fasiki ne to kaga irin wannan bai hana ya shiga wutar huta eh, a gobe alkiyama yanzu misali daga cikin fasikanci mutun ne yana sallah amma kuma yana zina ana ce mai kafiri anan ba kafiri amma menene fasiki ne mutun yana sallah kuma yana sata kafiri ne a fasiki ne mutun yana sallah yana azumi yana zakka amma kuma yana dan cin haram yana cin haram yana ma cin haram kafiri ne amma fasiki ne da kaga biya hana gobe alkiyama duka wayannan fasikan Allah ya kona su ta dalili abu su kaga zanani da fasikanci ashe ita wata ba kare ba sai kafiri domin da aka ce kafiri shi ne wanda bai da Allah ba ba bai imani da Allah ba shi ne kafiri to akwai wanda ya yarda Allah amma sai yayi wani abu na zalunci ko kuma mutum ne wanda yake azzalimi yana zalunta an sa shi shugaba cikin al'umma kuma ya bai kudin ku kuma sai shiga aljanna in aka shiga sashi aljanna yi adalci amma fa shina shina azumi duk azumi shi ne shi umara aiki haji sai eh, eh, sallah sai raguna yanka yarba muku da kudin ku <laughs> sannan kuma ya tura wasu aikin haji ya tura wasu umara kuma kudin ku ne sata to kaga wannan bai hana a ce yayi ni yayi zalunci dan wasu sun yayi wasu wasu yayi ba idan aka je kiyama sallah wasu hisabi akan akan wannan yo ba gashi ba hadisi ingantacce na annabi sai cewa atadruna manil muflis shin kun san waye al muflis suka ce talaka kenan suka ce al muflis mallafina malla dirham lahu wala dinar annabin Allah mu muna ganin wanda ake cewa muflis wanda bai da dinari bai da dirhami wanda bai da kodala bai da kokobu sai annabi ce a ba shi yake ni ba yace al muflis min ummati man ya'ti bi salatin wa zakatin wa sawmin wanda zai zo ranar tashi kiyama gashi yayi sallar farilla yayi nafila ga azumi yayi ga zakka yayi ga aikin haji yayi ga biyayya ga uwaye duk yayi amma sai a zo gaban Allah karshe kama haza ya zage wanda ba bisa kaida ba wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan ba bisa kaida ba wa zalama haza ya zalunci wannan sai a doki ladarsa ta azumi sai a bawa ne a doki ladarsa ta kaza sai a bawa ne sai a doki ladarsa a bawa ne duk da ya aikata na alkhairi sai a dauki ladar a baiwa wanda ya zalunta sai wasu su ce ya Allah wane ya muna kaza sai Allah ya ce kun ga su ta kare kuma ba abun da za mu ba ku sai su ce wa Allah ai mun yi laifi a duniya iri kaza to a doka a kara mai sai Allah ya dauko laifin saboda adalci duna ba abun da za a biya shi za a biya su da shi to laifin su kuma sai a rage musu kaya sai kuma a dora masa a ƙarshe sai a tura shi jahannama Allah ya kare mu kaga wannan duka irin wannan ruduwa ce sai mutum yana ganin kawai babu abin da za a yi sai kawai akwai da shige da ke kawai babu abin da za a yi akwai da fagani yake shi aljanna fa malam jabir ko da ɗari ta su shige wallahi akwai gani yake ko da ƙarhin tsiya sai su shiga kuma in baka yin su baka shiga in baka yin su baka shiga ko kana yin annabi sallallahu alaihi wasallam in dai baka yin su to ba ka shiga ba kaga wannan ruduwar kai ne sai an je kiyama kamar mutum ne yake yake yake misali irin wannan misalin sa mutun ne hada baki da yan yan hukumar zabe an yi za a ba sa mulki za a yi kaza da kaza da kaza sai da aka zo kuma aka ga sabanin sabanin haka irin wannan sai ta sai shi ga mutum kai ka zuba kudi gaba dai ka sai kowa kai ka sai kowa kuma sai a zo aka ga sabanin haka sai ta sai ka mutane to idan su ba su gane ba su da waye sai an je gaban Allah subhanahu wataala kuma nake cewa Eh, dan Allah ya tada da wuta wa kafirai bai hana fasikan mutane da azzalamai su shiga wala yunafi idad aljannati almuttaqin an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqala dharratin min iman ko bai hana dan Allah ya tada da aljanna da masu jin tsoron su almuttaqina a samu wani da wanda yake da karancin jin tsoron eh, imani a zuciyarsa imani dan kadan shi adana dan karancin imani kuma shiga aljanna wa man lam ya'mal khayran qat da kuma wanda ma bai taba aikata alkhairi ba ana sa mutum bai taba aikin alkhairi shiga aljanna akwai su bar mu kawo hadisi guda bi gurin yana bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a zamanin bani isra'il an yi wanda ya gashe mutum 99 mutum 100 ba daya kuma mun san hukuncin kashe ami a musulunci balma malamai suna cewa da zub da jinin musulmi guda da zub da jinin musulmi guda daya to gwarar roshi dakin Ka'aba laifinsa laifinsa saboda munin laifin amma shi sai da kashe mutum 99 mutum 100 ba daya to sai Allah ya sanya masa shari'a a zuciya sai ya zo tambaya wajen al'ummar garin su a nuna masa malami sai suka nuna masa abid mai yawan bautar Allah shi ba malami bane amma ga iba kusa akwai ruwayan mutanen ko yanzu ga mutum masha Allah wando nisfu saq ga gemi ya tara masha Allah ga aswaki ga asabu biya ta tara kuma kullu wannan shi sama amma wajen karatu shiru ne kun baita wajen karatu shiru ne Allah ya tambaye shi akwai azumin litinin da alhamis. amma dai karatu ka bai duk bai karatu ba sai kai kuma ga mutum da karatu kuma aiki kuma ya gagare sa to sai zai ce an nuna masa malami suka nuna masa wannan mai bautar Allah sai ya ce akar maka Allah ni na kashe mutum 99 mutum 100 ba daya wai yanzu in na tuba Allah zai yafe ni malaci ina kai yanzu ka iya jara'a da karfin halin kashe mutum 100 ba daya ai sakamakon duk wanda ya kashe ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له يجر masa to aka maka Allah in dai jihar jahannam mu zamu ce to mizan a cika da kare dai fa kammala bihi limiya yaji manzo Allah sai cika da shi da sai kashe sa bayan kwana bi kuma sai ya ji kat ya kamata dai ya shiri dai ya bar aikin da yake na iskanci kaza duk wanda yake iskanci ya sai iskanci yake ba wanda yake iskanci sai aiki alkhairi yake wallahi babu shi sai ya ce jama'a annabi malami nake so malami suka nuna masa malami zai tambaya ce aka maka Allah ka ji abin da ya faru wai yanzu in na tuba Allah zai yafe min yace me zai hana ai kai maza maza Allah na maraba da ire-iren ku yace to malan ka shaida, Allah ya shaida daga yau abinda nake na sabon Allah na bari kuma Allah shi ya min sai ta ne malan shawara sai malan ya ba shi shawara ta to yace nan garin gari ne wanda ana yawata sabon Allah amma gari kaza akwai bayin Allah daga tatu je ka bauta wa Allah tare zuwa ƙarshen rayuwarka ka je ka ta ibada har mutuwa ta zo maka yana saman hanyar tafiya sai mala'ikan mutuwa ya riske sa ya karbi rayuwarsa yanzu gagawarsa a hanya sai Allah ya turo mala'iku guda biyu a sifar mutane mala'iku guda hudu biyu na rahma biyu da azaba mala'iku guda biyu afa mala'iku suka zo da sifatan wala suna rikici wayanda suka ce namu ne suka ce namu ne mala'ikun rahma suka ce ku ba mu shi mu da shi aljanna wasu suka ce a'a ku ba mu shi mu je wuta aga ta rikici sai Allah ya turo mala'ika a sifar mutum da yazo sai ta tambaye su me matsala suka ce kaji kaji kaji wannan homo tunan dan ta'adda ne inji malaiku na na azaba suka ce mutun 100 ya kashe mutun 100 ya kashe da haka hutai kamata a da shi na rawa suka ce a'a ai ya tuba yaro yaro ki Allah gafara sai ce to a auna sai ya ce musu abinda za a yi tunda kun kawo jayayya yaji da za a yi a gane da inda ya fito da inda za shi wanne yake kusa da garin da ya baro inda ake sabon Allah inda ya saba yi ta'addanci da inda zashi wanne yake kusa a ƙarshen hadisi ne manzo yake cewa sai kasance inda zashi ya fi kusa da inda ya fito sai yace musu to ku na rahama ku doke sa anaku ne suka doke suka tafi kuma annabi ce ya shiga aljanna ƙarshen al'amarin yami ya shiga aljanna kaga aikin me ne alkhairi ba wani abu da yi, amma dai ya mutu da ni da imani ba na samun mutum ya da ya shiga aljanna ga wanda wannan a haka a zamanin bani isra'ila taba samun wani mutum wanda shi yana gurin ya ga shedan yana gurin ya ga shedan manufarsa yana fadar ya ga shedan wata sai shedan ya zo masa cikin tidani cikin zuciya yake masa waswasi yace masa wa da ka shekara 40 kana bauta wa Allah kullun cikin ibada kullun cikin ibada tsawon shekara 40 kuma Allah ya yanka maka a duniya za yi shekara 80 sauran shekara nawa kenan shekara 40 ga kanan ka can yana ta morewa ya sha giya ya bi dan mata ana ta rishin kunya ka haranta maka ka duk wani dadi na duniya akwai dama gare ka ka je ka dan samu ka more rayuwa shekara 20 sai ka tuwo ma Allah ka dawo ka bi Allah shekara 20 kuma ka shiga aljanna kun fahimci nasihar shi nan to sa shi kuma yana can ya sha giya kawai ko da tashi sai gaggar shi da ƙasa ya yi tsari wannan rayuwar idan muka bi ta a haka ba wani wa lafiya yace yanzu ga wani ciwa da wasu yana cinna yana gotar Allah in ya mutu aljanna zashi ni kuma ga ni ina ta sabon Allah in na mutu wazani bi ziyara in je in mutaru mu tabota wa Allah mu mutu mu shiga aljanna wala Allah da yikin Allah to shi kuma wani sai ya kudurta a zuciya cewa zai zo ya saba ma Allah tsawon shekara 20 to gidan ya ne wajen ya sauko sai ya girise lalaba ta jasa sai ya faɗo waje sai suka mutu annabin Allah ya ce wancan da bai wanda yake ta shan giyar yake ta biye ƴan mata sai shiga aljanna wannan da ya shekara 40 yana bota wa Allah sai ya kyauta innamal a'malu bil khawatim jama'a mun faita to kaga ana samun mutum ya shiga aljanna imani kadan ne a zuciyarsa ga matar da karuwa ta shiga aljanna karuwa hadisin imamu muslim karuwa ta shiga alkaru ba ta da sana'a sai karuwanci tazo zo za ta wuce ta rijiya ta za ta shara shi daga kare yana halshi yana yana haushi baki rijiyar alama yana jin kishirwa sai ta da kofa da ta je ta sab ta ba karar ruwa ya sha ya koshi dalilin wannan annabin Allah yace an bata aljanna dalilin wannan kadai saboda tausayi alama ta ne ta imani to Allah ya dace da mu to sai mala ce waqatti kale ba'dhum ala sawmi yawmi ashura da kuma ruduwar wasu mutane da yin azumin ashura aw yawm arfa aw yawm arafa ko kuma ranar arfa hatta yaqulu ba'dhum har wasu da suna cewa hatta yaqula ba'dhum har wasu suna cewa yawm ashura yukaffiru dhunuba dhunuba amin ay dhunubal am suka ce ai azumin ashura goma da watan al-muharram ko yana karkare zunubi daya kullaha baki daya gaba da duk abin da mutun yayi a ranar ashura tana karkare sa wayabqa sawma yawm arfa ziyartar fil ajr sai zaman to azumin ranar arfa to kamar ƙari ne alada to na ta ga muku cewa akwai masu masu gatari akwai masu adda kamar su saboda tarin su sai suna dan zinubi akwai daga cikin sufaye wasu suke nuna cewa rishin yin sabon yake yake sa ma gobe su zo kiyama Allah ya sai da zashi su saboda su ta yi yawa wasu suke wasu daga cikin suna rudo cewa ai in mutun ya azumin ashura ashura to kaga an bashi ladan shekara nawa shekara daya an karkare masa zunubin shekara daya mu arfa shi ba shi na kai zulmin eh, shekara nawa eh shekara biyu kaga kenan kusan shekara uku ko dai ka ya ayyahe ma <laughs> eh sai in ya karbu masu fahimci wannan ba mallan jabir nan gani fa na taba ganin wanda wallahi alazim wai sallah bai damu da ita ba kusan dalil wai shi dalilin shi eh yayi aikin haji kuma ya samu arfa ranar juma'a da haka duk wanda ya samu arfa ranar juma'a ko yi abin da yake so sallan masalla wai bai damu da ita ba <laughs> Allah ya sauke kaga duka wannan wa'azi ne nawa na shedan mala yace walan yadri hadha al-mughtar wanda wanda ya ruda wannan fa'intar bai sani ba anna soma ramadana والصلوات الخمس اعظم واجل من صيام يوم عرفه ويوم عاشوراء عزم وتر رمضان da kuma eh salloli guda biyar da muke yi a wuni tafi girman wa'annan ladar ashura da abin nan yake suna azumin ashura da yau arfa da shi yasa ne muke cewa da mutane su san abin da ke cikin sallar isha'i ko da sun zo mata ko da ararhe ne La'asara afu la'asar saboda irin alkharran da ke ke ciki har annabi ce Isha ya so ya ya sanya wani ya bada sallah ya je da sahabbai su dake itace duk wanda bai zawa sallar isha su da gidansa saboda girman sallar zaga azumin arfa farilla ne ko nafila nafila ce ashura nafila ce ko farilla to amma azumin ramadan fa salloli guda biyar to ya za a kwatanta farilla da kuma da da, da nafila kasan farilla ta fi nafila ne eh bayan za a kwatanta farilla farilla da nafila ko wajen lada ma farilla ta yi ya ita farilla ai ita nafilan abin da yasa ake yin ta saboda idan ka samu matsala a farilla sai a dubo in akwai da sai a ƙara ma a cika ba amma in babu farilla ko akwai nafilan aikin banza ne kun bayyana ba sai kun gane misalin ba ko da ku ga nafilan in ba farilla to aikin banza ne kamar mutum ne shi to a ni ba ramadana amma ka azumi litin da alhadis ina yi ya aikin ne kai kun bayyana karatu to shi ma cewa azumin na ai eh, sallar farilla guda biyar da kuma azumin eh, eh, watan ramadan ya fi girma da kuma matsayi ajal shine mafi daukaka min siyami yawm arfa wa yawm ashura wa hiya ma tukaffiru ma bainahuma su ba azumin azumin farilla da kuma sallar farilla suna karkara abin da ke tsakanin su idan tuni batil kaba'ir idan mutune su ci al kaba'ir ma'ana idan mutun yayin sallar azhar yanzu zagwa la asar duk abin da yayi na zinubi in dai ba ba kabira bace ba ballahi bane to an yahi masa daga arwalla ka wanke sa duk abin da mutun zashi na sabon Allah duk abin da zaka in dai ba kaba'ir bane ba shirka bane da Allah ba babban laifi bane ko to kana zawwa arwallar sallah ta gaba ka warwale ka wanke wannan zinubi kaga kullun cikin gonis su muke kullun cikin bonus muke haka ne subhana ce fa ramadana ila ramadan fa ramadanu ila ramadana watan azumin ramadan zuwa wani azumin watan ramadan wal jum'atu ila al da juma'a zuwa juma'a la yaqwi ala takfiri as illa ma indimami tarkil kaba'ir ilaiha baya karfafa watan a karkare maka a sanya karkarewar zulubanka ɗan ƙanana sai in mutun ya hada indimamu ya takuda ya hada da kuma barin manyan zunubai kamar da Allah yake faɗa wanda zamu ga ayan nan gaba Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an anhu nukaffir ankum sayi'atikum in har kuka bar abinda Allah ya hana ku na manya-manyan zunubai to sai Allah ya sai mu karkare muku kanana barin laifi babba ma na sa Allah ya yi maka karamin laifi idan mutum ya bar babban laifi to Allah subhanahu wataala yana yahi masa karamin laifi da haka malaka cewa eh fayaqwi majmu'u majmu'ul amrayn sai tattaruwar ababe guda biyu su karfafa ala takidi sayyi'at asgha'ir akan karkarewa ƙananan laifi mana ga aikin alkhairi da mutun ya aikata na sallar farilla sannan kuma gashi ya bar manya manyan zarbai Kunga manya abubuwa guda biyu sun hadu domin yin ibada da Allah ya umarta babban al'amari ne haka sannan kuma barin zirbi ma babban al'amari ne shi zinubi in ka so yin sa ko baka yi ba sai Allah ba in baka yi ba sai Allah ya baka lada idan mutun ya kudurta a zuciyarsa cewa zai samu Allah kaza sai ya bari bai yi ba sai Allah ya bashi lada yanzu misalin barawo barawo ne da yake sata sai ya ce yau da dare ko yau akwai operation sai shi yau da dare an haka za a ji wuri kaza a buge kaza ai kaza da kai sai ka ya kamata kai ka ji tsoron Allah yau a bari ba yau ba to barin da zashi sai Allah ya bashi lada wallahi barin da zashi sai Allah ya bashi lada kai wannan shine wa rabbul ghafur Allah na son dan annabi adam da da alkhairi to malai yake cewa fa kaifa yukaffiru sawmu yawm tatawwi kull kabiratin amilaha al'abd tayaya za a ce azumin nafila zai karkar dukkanin zulubin da dan annabi adam ya aikata tayaya a ce azumin nafila daya ya karkar duk zulubin da mutum ya aikata na rayuwa wa huwa musirrun alaiha kuma duk da haka ya dage yana yi bari ba shi ba sharadin Allah ya karbi tubanka sai yan kami in ka bari shi yasa ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan asarar sai ce asa rabbukum ay ankum sayyi'atikum yudkhilakum jannati barin babban zunubi na sanya Allah ya karkare maka to sai mutum bai bari ba kuma shi na yi kuma sai ya tunanin cewa Allah subhanahu wataala zai gafarta masa ta ta'ibin minha bai tuba ba nace haza mahalin wannan abu ne wanda yake baya yiwa mutun na saban Allah kuma bai tuba kuma yace Allah shi yahe masa abu ne wanda baya yiwa hankali baya doka ala annahu la yamtani an yakuna sawma yawm arfa wa yawm ashura mukaffiran li jami'a dhunubil 'ami ala umumihi taya za a ce azumin ranar arfa da ranar ashura ya karkare duk zunubin da mutun yayi na manya manyan laifuka da mutun ya aikata tsawon shekara baki da duka manyan laifuka wannan yana wannan hankali baya doka yace in haka ne waye kudu min nususul wa'd allati laha shurut wa mawani sai kasance a cikin abin da ke da nassin da ke da wa'd alkawlin cewa in mutun yayi in mutun yayi to ga kaza kuma sha da sharuda ce ga sharadin yi kaga yanzu azu sha da sharadi ko bai sharadi a ce sai mutun ya kai sai mutun ya balaga sai yayi kaza sai yayi kaza to shi ma sai a sanya masa shurut kuma abin da ke hana sa amma ba abin da ke hana mutun yin azumin azumin nafila Wai kunu israruhu ala al-kaba'ir mani'an min at-takfir sannan kuma dagewarsa dogewa akan sabon Allah sa manya manyan zunubai na hana sa Allah ya karkare masa zunubin sa fa idza lam yasir ala al-kaba'ir fa in lam yasir ala al-kaba'ir يساعد الصوم وعدم الاصرار وتعاون على عموم التكفير idan bai dage ba akan sabon Allah to da azumi da kuma rashin dagewar sai su taimaka wajen akan ala umumi takfir akan Allah ya hade gaba ɗaya ya fi masa kurakuransa ma'ana idan mutum bai dage akan sabon Allah bai doge ba ya ci gaba da yi sannan kuma eh bai abun nan ba bai kasance yana wasa da azumin azumin nafila ba to sai su hadu su biyun da azumin nafilar da kuma rishin dagewa akan samu Allah sai su hadu baki daya wajen taimakawa wajen Allah subhanahu wataala ya yafe masa abin da ya aikata na sabo kama kana ramadana was salawat al khams ba ijtinabil kaba'ir mutasaa'idaini mutasaa'idaini wa muta'awinaini ala takfir as-saghair kamar da kaga azumin nafila ai azumin farilla da salloli guda biyar da kuma nisantar sabon Allah suna taimakawa wajen Allah ya karkare wa mutum kananan laifi azumin nafila ai azumin farilla da kuma sallar farilla da kuma nisantar manya-manyan zulubai kaga ce manya-manyan zulubai irin shirka kusa yanzu shirka ta ta zamanto ruwan dare ga duniya wannan zamanin shirka ta zamanto wani ruwan dare game duniya sai wanda Allah ya tsare amma mafiya yawan mutane mushrikai ne wallahi baka gane mutane mushrikai ne sai wani al'amari ya sai su da jaraba kaga mutum gashi nan yazo wajen boka yana neman taimako Allah ya sauke to azumin farilla da sallar farilla da kuma nisantar manya manyan zinibai suna taimakawa su ba junan su gudunmuwa wajen Allah ya karkare maka alanan zinubai ma annahu subhanahu qad qala tare cewa Allah yana cewa in tajtadibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum Allah yace idan kuka nisanci abinda musu Allah muka hana ku da manya manyan laifuka sai Allah subhanahu wataala watan ya karkare muku zunubanku akwai sauran lokaci malam Jabir lokaci yayi ko sai mu kwana anan kenan abinda muka fada ya zama to gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yafi muna Allah ya ba mu iko fahimtar wannan addini fahimta ta gaskiya Allah subhanahu wataala ya ilmantar da mu ilimi mai albarka mai amfani kuma wannan damana da muke fuskanta Allah subhanahu wataala watan ya sauka da damana mai tarin albarka ya tsare mana abin da aka shuka Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin ababen baki daya ɗan uwar suke tabarin addu'o'i baki daya Allah subhanahu wataala ka san musu ka san bukatun mu baki daya Allah ka gane bukatun mu na alkhairi fa khairul kalami ma qalla wa dalla subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته